فكروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فكروهم فكروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj kod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Dobro, da onda nastavimo sa ahad hadisima, ahad predajama na. Dakle, danas inša Allahu ta'ala govorimo o ahad hadisima ili ahad predajama. Ova riječ ahad, draga braćo, ona je množina od riječi ahad. A ahad znači jedan. A ahad znači jedan. To je jezički. A terminološki ahad predaja jeste predaja koja nije ispunila uvjete mutevatir predaje. Dakle, ahad predaja ili ahad hadis jeste onaj hadith koji nije ispunio uvjete mutevatir hadisa. Zatim se ahad hadis, draga braćo, dijeli na tri vrste. Dijeli na tri, na tri vrste. Na mešhur, aziz i garib. Sad imamo podjelu ahad haditha. Ahad hadith, mešhur, aziz i garib. Da, sad ćemo posebno svaku vrstu da obradimo, inša Allahu ta'ala. Hoće odmah e, za mešhur, šta je mešhur? Nešto što je poznato, obznanjeno. Mešhur je nešto što je poznato. Aziz ovdje u značenju nešto što je rijetko. Ja? Aziz nešto rijetko, a garib šta je garib? Nešto ja, nešto strano, čudno, na. Usam, najbolje usamljeno ovdje je prevod, jest. Vezano za mustalah, dakle, usamljeno, na. Dobro, da pređemo odmah na mešhur, da pojasnimo koja je to, koji je to hadis koji je mešhur. Mešhur hadis. Da sad na, pod naslov, dakle, mešhur predaja. Da definišemo šta je to mešhur, dakle, ovaj predaja. To je, dakle, predaja ili hadis koju prenose tri ili više osoba u svakoj generaciji, a, koja, a koji ne doseže stepen mutevatira. Ako koji ne doseže stepen mutevatira. Dobro, kada je već tri generacije, već je i hadis zabilježen. Znači, na primjer, dvije generacije imamo deset, a u trećoj generaciji imamo imamo ja, na primjer, samo ovaj, samo ja, trojicu, ako ispadne smo trojice, više neće biti ni mešhur. Na, neće biti ni mešhur. Dakle, na primjer, imamo u jednoj generaciji tri, u drugoj pet, u trećoj sedam, mešhur, dakle, ovaj predaja. Na. Ali ako imamo u jednoj generaciji pet, u drugoj dva, u trećoj sedam, onda neće biti mešhur. Zašto? Jer smo rekli, u svakoj generaciji mora biti najmanje, znači tri. Najmanje tri osobe, tri ravije. Ako opadne ovaj broj ispod tri, onda više hadis nije, nije mešur. Ali rekli smo tako da ne doseže stepen, jer smo rekli više od tri, a zatim nakon toga na kraju smo spomenuli pod uslovom da ne doseže stepen mutevatira. Jer ako ima više od tri u smislu deset kao što je spomenuo ovdje e, pisac, onda će to biti mutevatir, mutevatir predaja. Onda će to biti mutevatir predaja. Primjer ovdje navodi za hadis koji je mešhur, poput hadisa inna Allahe la yakbidu la ilma intiza'an jentezi'uhu min suduri en nas. Allah neće uzignuti znanje time što će ga iščupati iz prsa ljudi. Već će uzignuti znanje smrću učeni ljudi. Pa kako ide dalje hadis? Pa će ostati ne <laughs> <laughs> džuhal, neznalice. Vođe će biti neznalice. I Ittehada nasu ruhusum džuhala. Na. Već će uzdignuti znanje smrću učenjaka. I stavite tri tačke, pošto je hadis poduži. Hadis vam je poznat. Znači, evo nastava hadisa ide, pa će ljudi uzimati kao svoje vođe, predvodnike, neznalice. Glavare koji će biti neznalice. Fesu ilu, pa će biti pitani fe bi gajri ilmin i davati odgovore, fetve bez znanja. Fa dallu wa adallu. Pa će sami odlaziti u zabludu i druge odvoditi u, u zabludu na. Da još samo napomenemo da se ponekad koristi e, termin mešhur, ali se ne cilja ovdje ovo terminološko značenje. Već neki put lema koristi termin ovaj hadis je mešhur, ali ne cilja terminološko značenje, već cilja da je ovaj hadis poznat, jezičko značenje. Znači, mešhur smo rekli da znači nešto što je poznato. Znači, cilja neki put da je to hadis koji je, koji je poznat. Tako, na primjer, poznat hadis kod ulema hadisa i kod običnog svijeta poznat. nije terminološki, nego ovako poznat hadis jeste, na primjer, hadis musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani. Al muslimu men seljeme al muslimuna min lisanih o Na primjer, poznat hadis kod fakiha, kod pravnika jeste hadis Abgadul halali ila Allahi at talaq. Najmrži halal Allahu jeste razud brak Međutim, ovaj hadis je slab. Ovaj hadis nije nije vjerodostojan. Na. Ovo je znači jezički. Neki put ulema koristi, kaže na primjer ovaj hadis je mešhur, poznat, ali time ne cilja terminološko značenje kojeg smo mi ovdje spomenuli, već cilja jezičko značenje, a to je da je taj hadis poznat. Poznat, na primjer, kod, kod fakiha, kod pravnika, određeni hadis. Neki hadis je poznat kod običnih ljudi, neki hadis je poznat kod e, uleme hadisa, neki kod uleme usula i tako. Da, musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani. Dakle, ovaj primjer hadisa koji je poznat među običnim svijetom. Znači, ovaj običan, običan svijet, poznat im je ovaj hadis, jel da? I ovdje se ne cilja, dakle, terminološko značenje. Ne cilja se ovdje terminološko značenje koje smo mi spomenuli, već jezičko značenje. U smislu da je ovaj hadis proširen kod ljudi, da je poznat kod ljudi i tako. Ima dosta hadisa koji su prošireni među ljudima, čak što više ima nekih predaja koje nisu i vjerodostojni hadisi, već slabe predaje, pa možda izmišljene predaje, a poznate su, proširene su među ljudima. Kao što, na primjer, tražite znanje pa makar i u, pa makar i u Kini. A to nije hadis poslanika ali alaihi wasalam. Ili kao što je hadis vraćamo se iz, iz malog u veliki džihad. I to isto nije, nije ovaj, nije hadis. Naam. I još puno tih stvari. Pa je Ulema i posebno napisala knjige, draga braćo, vezano za ovu temu. O hadisima koji su prošireni na jezicima ljudi za koje oni misle da su hadisi poslanika sallallahu alaihi wasallam, a to nisu hadisi poslanika sallallahu alaihi Seleme. Tako je Imam Sehavi napisao knjigu Al Maqasidul Hasana fi štuhire ala elsine. O hadisima koji su poznati na jezicima ljudi, prošireni na jezicima ljudi, a u stvari nisu vjerodostojni hadisi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam Isto tako Ajluni koji je napisao knjigu Kešful Hafa wa Muzilul Ilbas fi mashtuhira min al hadithi ala al sinati an nas. Slično dakle značenje prethodno. Isto tako temjizu Tayyibi min al khabith fi ma yaduru ala al sinati an nas min al hadith od Ibn od Šejbanija. Razdvajanje dobrog od lošeg u onome što kruže na jezicima ljudi od hadisa. Dakle, Lema je posebno napisala knjige u kojima spominje ove hadise, ove predaje koje su proširene među ljudima, za koje ljudi misle su hadisi poslanika sallallahu alaihi wasallam, a ono nisu hadisi poslanika. Kao na primjer predaja kada bi se iman Ebu Bekra vagao sa imanom ummeta, prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Ovo nije hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam. I tako dalje. Na. To je što se tiče mešhur hadita. To je, draga vraća, što se tiče mešhur hadita. dakle uzimamo ove najvažnije stvari. Da pređemo na hadith aziz. Koji je to hadith koji je? Aziz. Znači hadith ili predaja koja je aziz. Dakle, rekli smo jezički to znači nešto rijetko. Nešto dakle rijetko. I nazvan je zbog toga što je ova vrsta hadisa jako rijetka. Ova vrsta hadisa je jako, jako rijetka. A aziz hadis jeste hadis kojeg prenose najmanje dvije osobe u svim generacijama. Znači mora se naći najmanje dvije osobe u svim generacijama. Ako bude više od dvije osobe, onda to ne šteti. U smislu da se u nekoj u nekom tom sloju ili pak nekoj od toj generacija nađe više od dva čovjeka to ne šteti. Ali mora se dakle makar u jednoj makar u jednoj generaciji naći dva čovjeka. Na imamo u generaciji ashaba imamo pet ashaba prenose hadis. Kod tabi'ina dva. Tabi tabi'ina tri, na primjer. Kažemo, to je aziz. A ako imamo kod ashaba četiri, kod tabi'ina, na primjer, tri, a kod tabi'a tabi'ina dva, opet kažemo da je aziz. A ako imamo pet, četiri, tri, onda je to mešhur hadith. Onda je hadith koji je mešhur. Je jasno obraća? Dakle, kod Aziza ne smije opast broj ispod dva. A ako se u nekoj generaciji nađe više od dva, onda to nije nikakav, nije nikakav problem. Da, imamo u da ima i 20 u nekoj generaciji nije nikakav problem. Na primjer da imamo od ashaba dva, a od tabijaina da imamo 20 ili 50. Dakle, opet je hadith aziz. Opet je hadith aziz. Primjer zove ovaj hadis, hadith koji je aziz, jeste hadis koji bileži Buharija la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in što znači niko od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem dražio od, njegov, budem dražio od njegovih roditelja djece i svih ljudi ovaj hadis draga braćo bileže prenos od poslanika Enes i Katade zatim imamo dva a, za, samo zapišite Buharija i Muslim. Ovo ne morate sad nakon, o, ovoga Samo da pojasnimo kako, na koji način ovaj hadith azi. Dakle, zapišite samo da ovaj hadis bileže Buharija i, i Muslim. Ovaj hadis, samo napominjemo, od denes dakle bileži Katade i Abdulaziz ibn Suhej, Znači dva čovjeka. Zatim od Katade isto tako bilježe Šu'be i Sa'id, a isto tako od Abdulaziza Ismail ibn Uleje, Abdul Warif i tako dalje, dakle po dva po dvije ravije. Na. O, što se tiče ovog hadisa, Ulema nije napisala neka posebna djela iz razloga što je ovaj hadis jako, jako rijedak. Dakle, Ulema nije napisala neka posebna djela zbog toga što je ovaj hadis jako, jako rijedak. Kao, nije dakle slučaj kao što je sa mutavatir predajama gdje ih ima više ili pak sa mešhur predajama kojih ima više. Što se tiče dakle aziz predaja, one su rijetke i zato Ulema nije napisala neka posebna djela. Imamo sad treću vrstu ahad predaja, to je garib predaja. Hadith koji je garib. Rekli smo garib jezički znači onaj koji je čudan, stran, sam, usamljen, odvojen od od svoje rodbine, familije, to je dakle jezičko značenje riječi garib. A što se tiče terminološkog značenja, to je predaja koju prenosi jedan ravija. Znači mora se u jednoj generaciji naći bar jedan. Dakle, ili, ili na primjer, pretpostavka da se nađe u svakoj generaciji po jedan ravija ili pak na primjer da se nađe samo u jednoj generaciji samo u jednoj generaciji Kod dakle, pretpostavka da se nađe neki hadis da, da ga bilježi jedan ashab od toga ashaba samo jedan tabi'in od tog tabi'ina samo jedan tabi tabi'in pretpostavka da imamo takav hadis ili pak na primjer da od ashaba prenosi jedan ashab a zatim od tabi'ina pet ashaba od pet tabi'ina a zatim od tabi tabi'ina deset, opet nazivamo taj hadis garib, opet taj hadis nazivamo dakle garib hadithom nazivamo ga garib hadithom Na. Najpoznatiji hadis kada, kada govorimo o garib hadithima jeste hadis Omara radijallahu anhu koji glasi Innama al-a'malu bin nijad. Zaista se djela mjere prema namjerama. Zaista se djela, djela vrednuju prema namjerama. Ko će da nastavi hadis? Hmm. Od omladine, da vidimo. Reci Adam beše, jel? Hajde Adam. Je, ne, i u drugom rivajtu idete za vođuha. Nije problem. U drugom rivajetu stojite za vođuha. Yusibuha avi mura'atin fehuva ila ila ma hađara tamam. Fehuva ila ma hađara ilaihi. Naam. Jazakallah. Fehuva ila ma hađara ilaihi. Od, uh, e, trećoj mislim da ima više. Od radi radijallahu anhu ga prenosi jedan tabi'in, a zatim nakon ta, od tog tabi'ina prenosi više. Prenosi više tabi tabi'ina. Na. To je što se tiče gariba. Najviše dakle gariba imate, hadith gariba se mogu naći kod musneda, bezar ovog musneda, musnedu el bezar. Tu ima najviše dakle ovih garib haditha, isto tako mu'đemul Eusat od taberanija. Mu'đamul eusat od Taberanija. A najpoznatija djela po pitanju ovih hadisa, dakle djela koja su posebno spomenula ove hadise, garib hadite, jeste Garaibu Malik od Dara Kutnija. Garaibu Malik od Dara Kutnija. Garaibu Malik ili Malikovi garibi od Dara Kutnija. Od Garaibu Malik, Dara Kutnija se zove Garaibu Malik. Od Dara Kutnija. Isto, isto imamo drugu knjigu od Dara Kutnija koja se zove El Efrad. El Efrad od Dara Kutnija također. E sad što se tiče ovih predaja, draga braćo, ahad predaja. One se, s obzirom na jačinu i slabost, ahad predaje se dijele na dvije vrste. Ahad predaja koja je prihvatljiva, makbul predaja koja se prihvata i koja služi kao dokaz i Ahad predaja koja je slaba i koja se odbija ne može poslužiti kao dokaz. Znači što se tiče mutevatira rekli smo svaki hadis mutevatir je vjerodostojan. Svaki hadis koji je mutevatir on je vjerodostojan. Ali što se tiče ahad hadita, imamo hadite koji su prihvatljivi, imamo predaje ili hadise koji su slabi i koji nisu vjerodostojni. Ove, ove ne, ove tri grupe, među njima ima oni koji su prihvatljive, ima one koji se odbijaju. Dakle, ne mora da znači ako je hadif mešhur, da je on vjerodostojan. Ne. Podjela s obzirom na jačinu i slabost. Dakle, s obzirom na jačinu i slabost, ahad predaje dijelimo na prihvatljive predaje, makbul, tako reći, predaje, i predaje koje se ne prihvataju, koje se odbijaju, to je slabe predaje. Da, makbul. Kabul, kažem, Kabul, je. Allah Kabul slabe ili predaje koje se odbijaju, koje se ne prihvataju. Znači kod mutavatir predaja imamo slabih predaja kod mutavatir hadisa. Jer može biti mutavatira slab hadis? Ne može. Znači čim je mutavatir, čim znaš da je hadis mutavatir, znači znaš 100% da, da je taj hadis vjerodostojan. Ali kad je u pitanju ahad hadith, bez obzira bio on mešhur, aziz ili garib, može biti vjerodostojan, a može biti slab. Može biti vjerodostojan, a može biti i slab. Dakle, kod Eh, hahat hadita moramo da vidimo. Moramo da vidimo sened, da vidimo ljude, lanac, da prispitamo i tako dalje. A dok od mutevatir predaje, čim znamo da je mutevatir, nema potrebe da ispitujemo ove stvari. Ne. Sad imamo podjelu makbul predaja, ovih prihvatljivih, vjerodostojnih predaja. Kako se dijele sad ove vjerodostojne predaje? Dakle, sljedeća podjela. Podjela vjerodostojnih u zagradi makbul predaja. Da, da, znači koji služe kao dokaz. Makbul, od toga je Allah Kabul Kabul, znači prije nešto se prihvata, jel Da u Kabuli. Pa pod broj jedan, Sahih li dhatihi. Prva, dakle, prvi vid, prva vrsta ovih prihvatljivih mahmul predaja. Sahih li dhatihi. Ili u slobodnom prijevodu sahih sam po sebi. Znači sah, hadis koji je sahih sam po sebi. Pod broj dva, Sahih li gajrihi u zagradi kao slobodan prijevod sahi zbog drugih hadisa. Znači nije da je sam po sebi on sahi, već je sahi li gajrihi zbog drugih predaja. Znači imamo pod broj tri hasen li zatihi i pod broj 4 hasen li gajrihi. Dakle isto kao sahi. Imamo i hasen li zatihi i imamo hasen li gajrihi. Prijevod dakle isti. Dobar sam po sebi i dobar zbog drugih hadisa. Ovo je tri hasen li zatihi i pod broj četiri hasen li gajrihi li gajrihi znači on je hasen zbog druge hadisa nije sam po sebi da je hasen kao što je pitanje hasen li zatihi već je hasen zbog drugih predaja zbog drugih hadisa to mi inšala kasnije da pojasnimo dobar sam po sebi dakle hasen li zatihi znači dobar sam po sebi a hasen li gajrihi dobar zbog drugih hadisa zbog drugih predaja ne. Dobro, pošto ovaj, imamo sad treba da pređemo na sahih hadith <clears throat> Mi da spomenemo <clears throat> koji je to sahih hadith, šartovi sahih haditha, a već je dakle vrijeme polako pri kraju, možda nećemo svi da dovršimo, onda ćemo inša Allahu ta'ala da ostavimo za sljedeće predavanje in ahjana Allahu subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja, Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا من ربل المسرى جميعا وادحروهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكب الويلات في درب العدالة ترحموهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم إنهم قوم عثروا في الأرض بغيا فاقصروهم إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم فجروهم فجروهم حيث كانوا والحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم فجروهم فجروهم حيث كانوا والحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم حطموا صهيون أرباب المقاضي واسحقوهم لتراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم حطموا صبيون أرباب المقاضي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى يا الله دمروهم انصروني قال هل أقصى وأبنى انصروهم انقذوهم من بني صهيون هيا انقذوهم انقذوهم بشروهم بشروهم حيث كانوا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واطرد واطرد من غربة القسرات جميعا واجحروهم وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم الله أكبر قد ارتدي قمندتي الله أكبر اکبر مریکراسی انگریزان ارتفش الله أكبر واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوه فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شتموهم واسروهم اذبحوهم اذبحوهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم